Aquesta setmana analitzem a fons les pujades tarifàries del tema B des de la perspectiva dels seus treballadors i treballadores. A la secció de la trinxera musical entrevistem a Àlex Medina, cantant del grup de Cornellà Mullallo Riff, que presenten nou disc el 23 de febrer.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 Grècia. Manifestacions multitudinàries per retallades i les Grècia, manifestacions multitudinàries per a les retallades i les imposicions del Fons Monetari Internacional i el Banc Central Europeu. Síria, s'activen xarxes humanitàries enmig de la violenta repressió de l'Assad. Judici contra els detinguts del 29S. Cooperació espanyola otorga 150.000 euros a Repsol. Les retallades en cultura convertides en acudit fàcil als Premis Gaudí. Jornades a Camp Piella, exemple d'autogestió rural. L'escriptor uruguaià Raúl Zivecki exposa a Barcelona formes de resistència al capitalisme. Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Radio libre, independiente y no comercial. Outreach informativo. Noticias. Grecia. Manifestaciones multitudinarias por los recortes y las imposiciones del FMI y BCE. Con la aprobación del último paquete de recortes sociales, el gobierno heleno somete a los griegos a pagar el rescate de la economía más asfixiada de la zona euro. Esta era la sensación en las calles de Atenas luego de que la Asamblea Legislativa aprobara las medidas de austeridad condicionadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. El descontento social ocupó de nuevo las avenidas de la capital griega durante casi toda la noche, donde se vieron varios encuentros con la policía y se prendieron fuego locales y oficinas bancarias del centro de la ciudad. Anonymous, desde la trinchera informática, bloqueó varios sitios web del gobierno y de la policía, entre ellos el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Orden Público. Una portavoz de la policía dio a conocer que los sitios web afectados fueron eliminados por completo para evitar el bloqueo de Anonymous. También en el Parlamento hubo disidencia. Al menos unos 40 parlamentarios contrarios a los recortes y al pago de la deuda dejaron sus cargos o fueron expulsados de sus partidos. En las últimas semanas, la Cámara de Representantes ha perdido casi 60 diputados de los 300 que conforman el Parlamento. La policía permanece en estado de alerta tras las últimas manifestaciones. El descontento social por las medidas económicas supondrán una carga mayor para los trabajadores, denuncian las organizaciones sindicales. Advierten más ocupaciones en las calles y más huelgas. Con información de Felipe Rubalcaba. Siria. Se activan redes humanitarias en medio de la violenta represión del régimen de Al-Assad. Comunidades de migrantes sirios en Cataluña y Madrid organizan colecta de medicamentos y víveres para enviar a las zonas afectadas por la violenta represión del gobierno de Al-Assad. Activistas sirios residentes en Barcelona alertan sobre la tragedia humanitaria que está causando el desmesurado uso de la fuerza de parte del ejército para frenar las manifestaciones en contra del régimen. Gaida Lamwi, activista de Homs, una de las ciudades más atacadas por el ejército, cuenta que la escasez de alimentos y falta de energía eléctrica está agravando la crisis humanitaria. Eh, ahora la situación está muy, muy mal. Eh, estamos en invierno, hace frío, no hay gas, no hay comida, no hay electricidad, está cortada. Líneas de internet cortadas. Eh, cualquier tipo de masacre que pueda haber, si no fuese por estas vías por satélite, no estaríamos informados. El día a día, los niños no van a los colegios, los estudiantes universitarios no van a la universidad. Transportes, no se pueden mover de casa. Si sales de casa, hay, hay en por lo menos francotiradores por todos lados. Asociaciones locales en el país, como las de Alepo y Damasco, trabajan desde hace meses de manera organizada para ayudar a los habitantes de las ciudades más asediadas por las fuerzas de seguridad. Para Mohamed, activista del colectivo sirio-catalán, esta actividad con fines humanitarios solo remedia una parte de la tragedia que vive Siria. Por otro lado, falta una denuncia definitiva y contundente de la comunidad internacional para poner fin al régimen de Al-Assad. En España hemos montado la campaña de ayuda humanitaria al pueblo sirio y pedimos ayuda a todos los laboratorios farmacéuticos que colaboran con nosotros a darnos donaciones. Pedimos ayuda, pedimos ayuda sanitaria. No tenemos nada para curar a los eh, heridos información de Felipe Se realizó juicio contra uno de los detenidos del 29S. El pasado jueves 9 de febrero, en la Ciudad de la Justicia, se realizó el juicio de César Zúñiga, acusado por los disturbios ocurridos el 29 de septiembre de 2010, día de la huelga general en el Estado español. Los delitos que se le inculpan son desorden público, atentado a la autoridad y daño inmobiliario urbano. En el juicio hubo declaraciones de cuatro mozos de escuadra quienes supuestamente vieron a César Zúñiga lanzando todo tipo de objetos, entre ellos una piedra que habría lesionado a un policía. La defensa presentó cuatro testigos que aseguraron que César Zúñiga iba en su bicicleta hacia su trabajo y que en ningún momento lanzó piedras o quemó contenedores. Además, el abogado de la defensa destacó que hay incongruencias en las declaraciones de los mozos de escuadra. Por ejemplo, lo responsabilizan de acciones violentas en la calle Paseo de Gracia que ocurrieron tres horas después de su detención, cuando él ya estaba en comisaría. Las tres partes acusadoras, la Generalitat, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Barcelona, toman como cierta la declaración de los policías y responsabilizan a César Zúñiga de los hechos del 29S. Al respecto, esta es la opinión de César Zúñiga pues ahora nos encontramos en lo que consideramos es la tercera etapa, la etapa final de este largo año y medio de espera, de angustias, de incertidumbres, donde nos enfrentamos justamente a una serie de acusaciones. En 15 días, a partir del 9 de febrero, la jueza encargada del caso expedirá el veredicto sobre este juicio. Con información de César Rojo. La cooperación española finanza un proyecto de Repsol amb 150.000 euros. L'Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament atorga una ajuda de 149.932 euros, gairebé 150.000, a Repsol IPF. Tinguem en compte que Repsol és una empresa petrolera que va obtenir un benefici de 1.900 milions d'euros els nou primers mesos de 2011. Repsol, a més, és una de les empreses d'origen espanyol que acumula més denúncies per violacions dels drets humans, danys ecològics i socials. El projecte de cooperació es du a terme a una regió de la part nord de l'Amazonia equatoriana. L'àrea esmentada es coneix com a Bloc 16. El bloc 16 es troba en territori ancestral guaraní i a més d'aquesta comunitat, les operacions extractives han afectat a la població quichua i part del Parc Nacional Guassoní. Segons denunciava l'organització Acció Ecològica l'any 2008, Repsol gaudeix d'una sobirania de facto sobre el bloc 16, que impedeix qualsevol tipus de supervisió per part de la societat civil. Per exemple, Repsol administra l'educació i la sanitat i també en controla l'accés de persones a la regió. Aquest fet arriba en un moment ben crític, ja que s'espera una retallada del 40% en cooperació aquest 2012 amb informació de la directa. Les retallades en cultura convertides en acudit fàcil als Premis Gaudí. El conductor de la gala dels Premis Gaudí, Xavi Mira, presentava Artur Mas d'aquesta manera. President, vostè ho deu estar passant molt malament, oi que sí? Perquè no és gens fàcil això que està fent vostè. Que si retallades, pujar impostos, més retallades, prendre mesures impopulars, pactar amb els populars... Eh? encara com ha tingut la moral de sortir de casa i venir aquí. Un fort aplaudiment per la moral del president, sisplau. Però de quines retallades estem parlant? En els pressupostos anuals, les retallades en cultura oscil·len entre 10 i 15% i d'un 20% en el pitjor dels casos. Des de fa 3 anys, tant el govern català com l'espanyol dediquen un 1% del seu pressupost en cultura, mentre que a França aquesta inversió és d'un 2,4%, més del doble. L'anècdota graciosa és que un grup de còmics catalans va comprovar que aquest 1% destinat a cultura equival al que Sanitat de Catalunya destina a la compra d'antidepressius. Perquè fa el cinema, el conseller de Cultura, Ferran Mascarella, justificava. Com que el sector cinematogràfic català ja està acostumat a treballar amb pocs recursos, qualsevol efecte dels ajustos no serà una novetat i la dificultat es suplirà amb talent. Els més afectats són les grans institucions, Liceu amb la seva amenaçadero, el TNC, el Lliure, el Mercat de les Flors o el MACBA. El que retalla d'aquests grans no va parar als petits, sinó que simplement desapareix. Caldria replantejar-se, doncs, com reformular el sistema de finançament. Amb informació de Vera Giró. Raúl Sibeki, reconocido escritor y activista uruguayo, habló en Barcelona sobre formas de resistencia al capitalismo. El sábado 11 de febrero, en el Centro Social Atorna, tuvo lugar la conferencia Periferias Sociales, Territorios en Resistencia, en la que participó Raúl Sibeki, escritor, analista y activista uruguayo. Sibeki aportó su opinión sobre la situación actual de las resistencias al capitalismo, Señaló que el consumismo, la carencia de soberanía alimentaria y la depredación al planeta son algunos de los grandes retos a los que se enfrentan los colectivos sociales que intentan resistir al capitalismo. Comentó ejemplos de luchas en diferentes regiones del mundo que han enseñado nuevas formas de organización social, pero que, paradójicamente, son ancestrales. Habló de las formas de organización política y social en las comunidades indígenas zapatistas en Chiapas, México, y cómo estas formas de organización no inducen al acaparamiento ni, no inducen al acaparamiento ni preservación del poder en pocas personas. Sibeki comentó la gran importancia de las pequeñas acciones de carácter local que ofrecen alternativas al capitalismo y refuerzan las relaciones de la comunidad. Con información de Manuel González. a Campiella, de rural. Aquest cap de setmana, 17, 18 i 19 de febrer, es celebren a Campiella les jornades de repoblament rural. Campiella és una masia amb tres segles d'antiguitat, ubicada a la població de la Llagosta, al Vallès Oriental. La masia estava abandonada i en runes, i els terrenys sense sembrar des de feia 12 anys. El 2008 es crea l'Associació per la Preservació de Campiella i un grup de persones decideix restaurar-la i tornar a donar vida a les terres que l'envolten. Des de Campiella s'impulsa l'autogestió i autobastiment alimentari, i s'experimenta amb un nou model de relació amb l'entorn, com explica Eloi, membre del col·lectiu i fer unes produccions més eh, interessades amb la autosuficiència que no pas amb la producció comercial i en aquest sentit pues, rebutjar el monocultiu perquè depèn bàsicament de combustibles fòssils. També es dona rellevància al caire polític que suposa el fet d'anar a viure al camp de manera autogestionària com afirmen des de Camp Piella. La ciutat és un projecte polític per tenir les masses controlades i sense possibilitats de tenir autonomia, no? el que ens fa molt més febles enfront de, del poder. El camp ha de ser l'alternativa i anar-se'n al camp és un projecte polític també, no? A la Masia també es promouen activitats col·lectives com diferents tallers durant la setmana. Com habituals tenim el, el dimarts que fem cervesa artesanal, el dimecres que fem pa amb forn de llenya i massa mare els dijous que fem mort i fem l'hort de casa i ensenyem a horticultura a la gent que, que vulgui venir i ajudar-nos Llavors el dissabte venen majoritàriament tota la gent d'horts comunitaris.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 El tret informatiu Anàlisi a fons. Aquesta setmana, en l'anàlisi a fons, seguim investigant sobre les retallades al transport públic però ho fem des de la perspectiva dels treballadors i treballadores del tema B. Àngel González, delegat sindical del metro per la CGT, sindicat majoritari a tema B, explica que l'empresa vol estalviar en personal 15 dels 56 milions al que s'eleva la retallada al metro. La direcció amenaça amb veros temporals si la plantilla no accepta rebaixes en les condicions laborals. González afirma que es tracta d'un atac directe al conjunt de treballadors i treballadores del tema B. En el cas del bus, tots els sindicats que hi operen han decidit plantar-se i no accedir al xantatge de la direcció. Segons les fonts sindicals, la principal culpable del dèficit és la direcció de tema B, on s'hi acumulen gairebé 70 càrrecs polítics i uns 700 llocs de treball fora de conveni. El cost real de l'èlit dirigent no es pot determinar amb certesa, doncs les despeses que genera, sous, dietes, mutes privades, no surten a la llum. El portaveu dels treballadors, Josep Garganté, afirma que els últims 10 anys el salari dels càrrecs directius ha crescut entre un 37 i un 52%. Segons fons de la directa, el cost de seguretat privada al metro també és polèmica. Les retallades al metro arriben a 56 milions d'euros, mentre que la contractació dels serveis de seguretat privada del subterrani i del bus turístic turístic té un cost anual de 21.716.000 euros. Davant d'aquesta situació, les reaccions de la plantilla del tema B no s'han fet esperar. El 8 de febrer, L'Assemblea de Treballadors i Treballadores del tema B es va reunir i va acordar fer una vaga de transports públics a la ciutat. La vaga serà durant les 24 hores dels dies 27, 28, 29 de febrer i 1 de març, coincidint amb el Congrés Mundial de Mòbils que celebra Barcelona. També es van convocar protestes com la del passat 12 de febrer, on centenars de treballadors del tema B li recordaven a l'alcalde Trias la seva responsabilitat front a l'empitjorament de les condicions dels transports públics i la precarització dels seus treballadors. Pues hemos venido aquí porque le queríamos recordar junto a los vecinos de que este alcalde no tiene palabra. Dio la palabra de que iba a cumplir el convenio de autobuses y el de metro y no lo ha cumplido. También dijo que no iba a subir las tarifas del transporte público en Barcelona y hoy Barcelona es la ciudad que tiene el transporte público más caro de todo el Estado. También dijo que no iba a recortar servicio y hoy en Barcelona se han retirado un montón de líneas de autobuses y se está potenciando por el contrario el transporte de turismo. Tanmateix, l'alcalde va criticar que la protesta dels treballadors es dugués a terme durant un acte d'inauguració d'un monument en homenatge als castellers i va afirmar. Bueno, yo espero que no se haga esta huelga, ¿no? Eh, yo espero que haya capacidad de la empresa y de los trabajadores de poner sentido común, ¿no? Porque hacer huelga cuatro días, que son cuatro días importantísimos para la ciudad y para el país, que es la feria de los móviles, que nos da imagen en el mundo. Y... Thank you. Les reivindicacions des del col·lectiu de treballadors i treballadores dels transports públics són clares. Dimissió de tot l'equip directiu d'autobusos de TMB. Això implicaria un estalvi de despeses suficientment gran per no haver de retallar el servei d'autobusos, ni l'acomiadament de 36 treballadors i treballadores contractats temporalment. Control de l'empresa pública pels propis treballadors. Autogestió dels transports metropolitans de Barcelona per part dels treballadors per a compartir així responsabilitats globals. Negociació per part de la plantilla de l'empresa amb l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament en relació a les quantitats econòmiques rebudes per finançar al transporte público.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 És una data que mai s'ha celebrat al nostre país, doncs l'equivalent autòcton seria la Diada de Sant Jordi. Com van veure en el cas de Halloween, som un altre cop víctimes de l'imperialisme cultural nord-americà. Es tracta de rituals basats en el consumisme superflu i la seva única raó de ser és la venda de merchandising d'estètica hortera i recarregada. D'altra banda, expressem els nostres dubtes sobre la concepció ensucrada de l'amor, exportada a tot el món a través de la indústria cinematogràfica de Hollywood. Potser en lloc d'una mitja taronja, preferim una mitja pinya i recordem que el matrimoni és la primera causa del divorci. I si et trobes amb algun príncep blau, treu-te'l de sobre el crit de «Visca la república!» Dos caras de amor Opinió per Marc Rude. El tret informatiu. Des del tret informatiu us presentem les activitats de la setmana. Dimecres 15, a les 5 de la tarda, presentació del documental Em dic llibertat a la llibreria La ciutat invisible, Sants. Dijous 16, a les 10 de la nit, concert de Muyallo Riff al bar Mariachi. Divendres 17, a les 8 de la tarda, cabaret per l'aniversari de l'Ateneu Llibertari del Palomar a la Colla de Diables de Sant Andreu. Durant aquest cap de setmana, 17, 18 i 19, es celebren les jornades per a la repoblació rural a Camp Piella, la Llagosta. Dijous 16, a les 7 de la tarda, xerrada debat, a un any de la caiguda de Mubarak, Egipte i la revolució avui. Al Pati Llimona organitza el col·lectiu d'en Lluita. A les 10 de la nit, concert de Muyallo Riff al Bar Mariachi. Divendres 17, a les 8 de la tarda, cabaret per l'aniversari de l'Ateneu Llibertari del Palomar, a la Colla de Diables de Sant Andreu. A dos quarts de nou, concert de punk en benefici de la xarxa de suport mutu de l'Eixample, al Casal de Joves de la Guinoueta. El tret informatiu. Música des de la trinxera. Entrevistem al grup de Cornellà Mollà i Orrif, que presenta el proper 23 de febrer el seu nou disc Palante, la banda, amb el seu so fresc, de carrer i sense complexes, són una de les sensacions del mestissatge emergent de la perifèria de Barcelona. Podeu trobar més informació sobre propers concerts a la seva pàgina web mullallorrif.org. Bona família! para mí es súper importante los valores, que uno transmite. Estamos mm, con un mensaje transmitiendo a la sociedad tal, tal, y creo que hay que ser consecuente con el ejemplo, tío, ¿sabes? O sea, no podemos ir del palo, ¿no? De decir, sí, esto es así, pero yo no, en mi vida privada no, no la mantengo, ¿sabes? O sea, no. Y es una cosa que, que yo lo que escribo, lo escribo consciente y consecuente a lo que yo pienso, tío, ¿sabes? Y a mi manera de vivir. Pero dentro de la música puedo hacer cosas también es una manera de, luchar y de seguir continuando y sintiéndome implicado en la historia. Nosotros ahora, por ejemplo, con vamos a hacer un vídeo con imágenes de los indignados de, de toda la movida de Barcelona y tal. El tema crisis que vamos a que hemos grabado en este disco y, vamos a entonces, si se monetiza, si llegamos al acuerdo de que ese, vídeo genere dinero, el dinero va a ser para el, colectivo, no, no va a ser para nosotros. O sea, quieras o no, tío, aunque tú seas, este sistema no te gusta, estás en medio, en el meollo, ¿sabes o no? Y por H por B siempre, tío, caes, ¿no? Siempre caes. así, tío, o sea, tampoco te digo que seamos tontos, ¿sabes o no? Pero sí que creo que hay otros modelos, tío. Empezar a crear cultura, tío, y empezar a crear, a transmitir valores y no sé, yo dentro de mi ciudad, tío, que no es Barcelona, vivo en Cornellá, estoy creando cosas, tío, o sea, cada vez me creo más que hay que empezar a, a, transmitir valores, ¿sabes? Y no, hace falta estar asociado y admitido en ninguna historia, sino tú crees que puedes hacerlo. hoy es comentarios en el pueblo, tío, que está pasando de gente que, que, piensa como tú, oye, vamos a juntarnos. Y creo que hay que empezar a cambiar el chip ese, tío, hay que empezar a transmitir que hay otra manera de hacer, de otra manera de funcionar. No sé, yo me lo creo y creo que algún día lo conseguiremos. Nosotros somos Moyayo Riff, estamos presentando el nuevo disco que se llama Palante. Palante es un mensaje, una actitud mm, que queremos transmitir a la sociedad, que estamos viendo que está en un momento crítico, en un momento de crisis, un momento de cambio un momento en el que pensamos que se pueden regenerar nuevas historias y que se pueden reubicar cosas siempre desde una visión positiva y siempre pensando en que podemos tirar para adelante. pensamos que, que, todo se puede cambiar, que todo es posible y que nos tenemos que quejar, pero también tenemos que movernos para que esto se pueda generar. Entrevista realitzada per Martín Solesio. Fins aquí el segon programa del Tret Informatiu. Que no us enlluernin el vermell dels cors dels aparadors i que passeu una bona festa pagana amb el Carnaval aquest cap de setmana. Amb informacions de César Rojo, Felipe Rubalcaba, Vera Giró, Pau Fabregat, Emanuel González i el setmanari de, i el setmanari de comunicació La Directa, secció musical a càrrec de Martín Solesio, amb la col·laboració especial de Marc Rude.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 C-R-I-S-I-S. Una muerte anunciada del capitalismo. C-R-I-S-I-S. Y mientras subvencionan al banquero. C-R-I-S-I-S. Hay gente pensando y soñando en la revolución. Revolución. Revolución. Revolución. Será definitiva esta crisis mundial. La que rompa con el tanto tienes, tanto vales, tanto el intercambio en los mercados del trueque que nos dé una perspectiva más sencilla de las cosas. Solo tu imaginación puede hacer que todo cambie. Basta solamente de buscar culpables. C-R-I-S-I-S. Tu lucha constante es un paso adelante. r i s i s Tenemos más fuerza de la que creemos. r i s i s Esto puede ser inicio de una nueva transformación. La que te hiciste no la puedes llenar. Anda, invita todo el barrio y cubo cubo lo conseguirás. Abre las puertas, salta a la calle. bien. Solo tú ulls, em relaxo, zona hermètica. Des de dalt es veu clar qui és el culpable, però l'única crítica que tot és criticable, jo. Intento viure, però només puc escriure. M'invento la forma de fer-te somriure. Va, dona'm la màgia, parlem de transformar, no pensem en el Que ens passem tota la vida perdent la salud per moni i després quan ens fem grans els gastem per tenir salut. Comprem coses per comprar, no per necessitat, mentalitat estúpida, insípida, buida. La partida no la gana quien más dinero tiene. Usaremos la fuerza de la razón. c r i s i Los más que de